Uh, aski uh, naturala iduritu uh, zaut uh, bulaja emaitea, ezen uh, hainitzek eta uh, hola iten dute, eta hola, hola egina gira, justuki, uh, esperantxetan uh, nintzela ikan, uh, ene uh, bat egiten zin artean, ara, ez ere prestatzen ari zen, uh, uh, gion uh, emaiteko gizan, uh, sortuko uh,